วันนี้ในเมืองไทยนะเราเรานึกว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง今天是呃佛教的一个重要的日子在泰国เป็นวันเรียกว่าวันอาสาฬหบูชานะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเป็นครั้งแรกอ是佛陀的第一次转法轮 มีไหมวันนี้เมืองจีนตรงกันหรือเปล่า不知道跟中国是不是同一天อาจจะไม่ค่อยตรงนะบางทีมหายานบางที แม้แต่วันประสูติวันตัดสรู้วันปรินิพานยังยังเป็นคนละวันเลยอ่า或者不太同啊佛陀的正道日啊还有哎意思我当日都不太同นะเป็นวันที่ เรานะศึกษาตามพุทธประวัตินะ ก็เห็นความเรียกว่าความเมตตาความกรุณาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากนะอืม嗯，我们เ就是看到佛陀的那个慈悲心啊。พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพนะที่พุทธคยา ท่านเดินทางมากกว่า น่าจะสองสามร้อยกิโลเมตรนะเพื่อมาโปรดเป็นจักรวัคีอืม佛陀在哎哎那个菩提树下哎正道了以后，走到了那个哎ที่มาโปรดที่ เอ่อ走到了那个什么那个哎什么路也亮啊，差不多有两三百米呀，去教导那个哎。 给乔成儒他们的五比丘。พวกเราลองคิดดูนะพระพุทธองค์ท่านเดินทางมาตั้งใจมาโปรดแต่ปัญจวัคคีย์พอเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาเนี่ย ตกลงกันว่าจะไม่สนใจพระพุทธองค์ จะไม่ฟังไม่ต้อนรับอืม佛陀他非常的哎哎就是慈悲很认真的要去教导那个乔成儒他们 可是他们五个人在那里商量说：“哎，佛陀来了，我们不要理他。”พระพุทธองค์เดินมาใกล้ๆนะปัญจวัคคีย์เดินหนีไปป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอืม当佛陀走到很近要接近他们的时候，他们五个人就离开，走到其他地方。พระพุทธองค์ก็เดินตามไปนะเดินตามไป องกึจะทำบัญชีถ้าเป็นคนทั่วไปโอ้อุตส่าห์มาบอกมาสอนอุตส่าห์มาช่วยแต่ไม่สนใจเนี่ยอาจจะเลิกละอาจจะเป็นทุกข์ละอืม要是一般普通的人像这样的情景啊，我认真来教导你们，你们都不接受还逃避，肯定就很苦了肯定也就是停止，不会再去找他们了。 แต่พระพุทธองค์ท่านก็ยังเดินไปนะยังแล้วท่านก็พูดกับปัญจวัคคีย์ง่ายๆในตอนแรกแล้วที่เราเคยที่ปัญจวัคคีย์เคยดูแลเราอะ่ะเราเคยพูดไหมว่าเราบรรลุธรรมแล้วนะแต่ตอนเนี้ยเราเราเข้าใจธรรมะแล้วนะอ่า佛陀他跟着跟着他们去，然后对他们说很简单的，哎，告诉他们 哎，我证到了。เพื่อให้ปัญจวัคคีย์ได้เอกใจว่าพระพุทธองค์อ่ะท่านทำความเพียรมามาก แต่จริงท่านไม่เคยบอกว่า ก่อนนั้นนะท่านไม่เคยบอกว่าตัวเองรู้ธรรมเลยเข้าใจธรรมะเลย แต่ตอนเนี้ยท่านพบแสงสว่างแล้วนะ在过去佛陀他非常精进啊用功在哎苦行，但是从来没有告诉啊五比丘他证到了。 可是现在他告诉他们正到了他哎内心充满了光明นะปัจจวัคคีก็เลยอืมใช่พระพุทธองค์ท่านนะเพราะว่าห้าห้าพิสูจน์นี้เนาะเขาเคยอุปถาพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญทุกขกิริยาไม่เคยเข้าใจ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ย เคยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะเคยดูแล ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทุกขรากิริยาอยู่ อืม哎，那个五比丘在我都还没出家之前，他照顾过佛陀。แต่พอเห็นประจับพอเห็นพระพุทธเจ้า ท่านเลิกบำเพ็ญทุกขลกิริยา จะมารับประทานอาหารนะ 怎么吃那饭，过来觉得说，哦，普度僧人呢，返回三界了。我刚才那一句话说错了啊，应该说是他们五个人在佛陀的那个苦行的时候照顾过佛陀，然后呢，后来看到佛陀呢，哎，没有再继续苦行，他开始吃饭了，所以他们就对佛陀起了有另外的看法。 สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมครั้งแรกนะก็เหมือนเคยพูดไว้ตั้งแต่วันแรกๆเนาะเรื่องถ้าแสดงธรรมแรกๆเลยก็คือเรื่องทางทางสุดโต่งสองทางนะทางที่ไม่ควรไปท่องแวะเลยนะอืมอ่า刚开始他佛陀讲法的时候，对他们的开示讲法就说，哎，诶，有一诶两个方，诶两个方法，一个呢就是 苦行，第一个就是，诶，沉淀在那些乐之中，都不是，都不是直截了当的，都不是正确的方法。讲得对吗？三十六，两趟，你เคย，你เคย，听你听来啦。嗯，那只有在中道上面，走在中道才是真正正确的修行方法。嗯。我们还记不记得有说过这句话？嗯，好。 ท่านอยากจะเตือนว่าทางสองทางเนี้ย มันไม่ใช่เป็นทางที่ทำให้พ้นทุกข์จริงๆ หรือไม่ใช่เป็นทางแห่งความสุขจริงๆเนาะอ่า้้าาเจกไอท่น他想教导哎他们说这两两两个方法呢不是疗苦的方法也不是哎那个真正有快乐幸福快乐的แต่มันมีทางสายกลางทางแห่งความพอดี หรือทางแห่งความอยู่เหนือ อยู่เหนือความสุข อยู่เหนือความทุกข์นะ但是有一条有一条哎有一个方法能走在中道上面能够离苦又能够超越能够离苦又能够离乐离开乐在不可不不苦不乐中เนี่ยมันมีอยู่แปดมีอยู่แปดประการอยู่แปดไม่ใช่มันเป็นทางเส้นเดียวแหละแต่มันมีองค์ประกอบแปดอย่างนะ ทานอันเดียวนั่นแหละแต่มันมีองค์ประกอบแปดอย่างนะมักมีองค์แปดนะ就是虽然只这是就是一条一个方法，就是诶修行这个方法，但它有诶八正道的作用，有八正道。ความเห็นชอบ ความเห็นชอบคือ ความรู้ที่ถูกต้องนะอ่า有正诶正见อืมรู้จักไหมความรู้ คือเห็นอะไร เห็นทุกข์นะอ่า真相คือ看到什么看到苦อืมทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจ苦在哪里苦在身苦在心嗯เห็นเหตุของความทุกข์คืออะไร คือความอยากตัณหา看到苦的因是什么是欲望是烦恼พอมีตัณหาก็เลยเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่า กายนี้ใจนี้เป็นเราเป็นของของเรา因为有有烦恼、有欲望，就会执着于这个身是我，这个心是我，这些东西是我的。嗯，เมื่อยึดเป็นเรา มันก็เลยกลายเป็นเราสุข กลายเป็นเราทุกข์อ่า你执着有个我，就有啊，就有苦，就有乐。เนี่ยเรียกว่าตัณหาแล้วท่านก็รู้ว่าอ๋อมันมี นิโรธคือความไม่ทุกข์นะมันก็มีอยู่นะอ่า这个就叫烦恼但是呢还有一个不苦也有嗯แล้วก็เนี่ยมีทางแห่งความพ้นทุกข์คือมรรคอ่า有方法看到了苦啊这个就是啊八正道คือ ท่านไม่ได้บอกว่า แค่ดูนะแต่ท่านบอกวิธีปฏิบัติต่อ อริยสัจสี่ประการเนี้ยให้ถูกต้องด้วยอ่า那教导我们呃教导说呃修行要在那个嗯วิธีปฏิบัติต่ออริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่就是行住坐卧吧ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่四念住ไม่ใช่身受是身地อริยสัจสี่อ่ะ是身地苦集灭道 อู่ชีเมียเต้าคืออะไรทุกให้กำหนดรู้ทุกให้รู้อยู่ชีเมียเต้าค什么苦我苦知道知道苦正知道苦สมุทัยคือตัณหาให้ละสมุทัยคือตัณหาฝังหนา要放下ผีผูอะไรผี จีนะให้รักจีคือสมุทัยอ่าหูจี要放要那就是要看啊要看要找到看到苦的原因ทุกข์ให้รู้สมุทัยให้รักใช่ไหม苦知道然后看到苦的原因找到苦的原因นิโรธนะทำให้แจ้งนิโรธคือความพ้นทุกข์นี่ทำให้แจ้ง 然后呢就能看到这个哎找到这个方法ส่วนมรรคเนี่ยทำให้มากจะเดินให้มากมรรคคือทางสายกลางเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยทำให้มากจะเดินให้มาก嗯，然后呢，要哎很哎多多精进的用功。ท่านบอกวิธีให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องตามอริยสัจสี่เนาะ 嗯，我们用功修习要掌握到正确的方法，就是诶普及灭大。ถ้าใครถามว่าพุทธศาสนาหรือพระเจ้าท่านสอนอะไรเป็นสิ่งสูงเป็นหลักธรรมที่สำคัญที่สุดเรื่องอริยสัจสี่นี่แหละมันคุมทั้งหมดเลยนะ佛陀教导的方法的核心就是普及灭道四圣谛。ความรู้พระพุทธเจ้านะ มีเยอะมากแต่ ท่านก็เอามาสอน เฉพาะตรงนี้แหละเรื่องทุกข์แล้วก็สมุทัยความพ้นทุกข์แล้วก็ทางออกจากความทุกข์นี่แหละ อ่า佛陀他是自己学习了很多很多修行的方法，可是他只是教导我们普及灭道，看到苦，然后找看到苦的原因，然后从这个苦里面走出来。 มีบางครั้งนะพระเจ้าท่านถามเราพิสูจว่าเนี่ยในป่าตรงเนี้ยนะป่าทั้งหมดเนี่ยกับใบไม้ในมือของเราเนี่ยใบไม้ในป่ากับใบไม้ในมือเราอันไหนมันมากกว่ากันอ่า有次佛陀问啊่问大家问比丘们大比丘们说在这个树林里面的树叶啊跟我手上的树叶相比是 哪是哪里多？是我手上的多，还是树林里面的树叶子多？อนไหนใบไม้ ในป่าเนาะเยอะกว่าในไม้ในกำมืออ่า树林里面的那个树叶子比手上的那个多是不是嗯พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะ เหมือนใบไม้ทั้งป่า แต่สิ่งที่เราเอามาสอนจริงแค่ใบไม้ ในกำมือเดียว

啊，那么就只有哎四圣道、普集灭道这样而已。แต่ความรู้อื่นๆน่ะที่มันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆอ่但知道其他的所知道的认识的它不哎它不哎它不能使我们哎了苦นะดังนั้นการเข้าใจหรือว่าตัดสรู้อริยสัจสี่นี่แหละ มันก็คือเป็นเรียกว่าเป็นยอดของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเลย อืม这个四圣谛呢，就是在修行的这个哎路上呢，它就是哎只有这个方法是最好的啦。ธรรมะทั้งหลายนะรวมทั้งที่ที่เราปฏิบัติ มันก็มันก็คือไปสู่จุดนี้แหละอ่า哎修哎法呢，就是去哎只有这一个而已。嗯。 อันนี้เรียกว่าความเห็นชอบเนาะต่อไปก็มีความความคิดชอบนะคิดคิดแบบไหนถึงจะถูกต้อง这个就叫做正向接下来就是正思维要怎么样想才是正才是对的正确的ใช่ไหมมันมีความคิด ที่เรา พอจะเห็นบ้างละคิดแบบไหน มันเป็นทุกข์คิดแบบไหน มันไม่ดีนะอ่า思维呢我们要 哎，想哎，怎么样是想的是给我们带来苦，怎么样想的是不好的、不善的。ความคิดชอบคือการคิดในการออกจากกามคือออกจากความยึดติดถือมั่นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะอ่า这个思维就是哎离这个执着娘着啊来自于我们的眼耳鼻舌身意คืออะไร ตาเราก็ชอบมองเห็นแต่สิ่งสวยๆแล้วเราก็ไปยึดไปชอบสิ่งแต่สวยๆ เท่านั้น ไอ้สิ่งที่ไม่สวยเราก็ไม่ชอบเราก็นังเกียจ眼睛看到的境界啊，美的还是丑的，美的我们就喜欢去执着于它，啊，不美的、丑的我们就不喜欢去排斥它。หรือลิ้นเนี่ยก็ชอบจะกินอะไรอร่อยอะไรที่เราชอบ อะไรไม่อร่อยจิตก็ไม่ชอบไม่พอใจนะ我们的舌头吃到好吃的我们就啊喜欢不好吃的我们就不喜欢就不满意เคยไหมสั่งอาหารมา อันนี้เราก็คิดว่าอาหารมันจะอร่อย พอกินไปแล้ว ไม่อร่อยก็ไม่กินเลย ถ้าอร่อยก็กินจนอิ่มกินจนจุกนะอ่า有没有试过我们叫的哎做的菜有时候看到了很好吃 啊酱来了，可是送过来以后，哎，吃起来又不好吃，就不喜欢，不满意了。吃到好吃的就把它全部吃光光，吃到饱为止。จิตเนาะมันก็ชอบแต่อารมณ์ดีๆนะมันชอบความสุขชอบความสบายชอบความสงบไอ้อย่างอื่นก็ไม่ชอบไม่อยากได้นะอ่า心呢他就喜欢安静喜欢舒服啊什么都要喜欢好的 啊过不好的就不要就不高兴อันนี้เรียกว่าความถ้าเราจะคิดก็คิดในการละออกจากกามพวกนี้那如果哎真正的正思维就是哎从自身里面走出来而已离开自身แต่การคิดไม่ใช่ว่าการห้ามความคิดนะแต่คิดเห็นว่าเออการที่เราไปยึดติดแบบนั้นมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์นะ 想呢，不是说我们去打压，不去想它，而是说我们想了以后，我们要看到自己在抱样。ความคิด ในทางไม่พยาบาท ก็คือว่า ไม่จองเวรไม่ผูกพยาบาทโกรธแบบ ข้าม แบบ โกรธนานๆโกรธแล้วแบบ ไม่ให้อภัยนะเรียกว่าพยาบาทนะอ่า就是 要离开这个鬼，我们的心里面想的呢，不要去伤害别人，不要去跟别人结下恶缘啊！不要想到，呃，记下那个记恨很长时间都放不开。我们要 <coughs> 要有要有原谅心，还有要忏悔心。有没过去，难难，几年了？有没有试过我们生人家的气，好多年了？ มีไหมเคยโกรธเกิดแฟนเก่าที่เคยทิ้งเราไป有没有试过生哎，就是说过去就是跟我们相好的朋友，就是恋爱恋爱人，就是恋爱的朋友，然后哎分开了，然后到好多年都生他的气没来。เกิดเพื่อนเกิดคนที่เคยมาทำร้าย เคยยืมเงินเราไปแล้วไม่คืนอืม生朋友的气 来生来伤害我们人的气，来借我们东西的人，久久不还给我们，都生他的气。ความคิดพยาบาทคือคิด หวังให้เขาเป็นทุกข์หวังให้เขา แบบเจอสิ่งที่มันไม่ดีไอ้ความคิดแบบนี้คือพยาบาทนะอืม因为这些的妄念呢都是伤害แต่ถ้าจะคิดให้ดีก็คิดละความพยาบาทให้อภัยนะ ให้อภัยเขาเนี่ะอืม那呃正思维就是放下这些伤害然后去อ原谅他人คิดในการไม่เบียดเบียนด้วย ไม่เบียดเบียนก็คือไม่คิดที่อยากจะให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เพราะการกระทำ เพราะคำพูดของเราเอง อ่า我们哎不要去想去伤害别人让别人有苦คิดไปในทางเมตตาอยากจะช่วยเหลือเนี้ยคือให้เรา ไม่เบียดเบียนเขาละอ่า我们哎有个善心，有个慈悲的心，想去帮助他，这个就是哎不伤害他了。ถ้าจิตเราปฏิบัติดีนะความคิดมันก็จะเปลี่ยนทางนี้แหละพอมันจะคิดไปในทางที่ผิดสติรู้ทันมันเปลี่ยนในทางคิดที่ถูกแทน那如果我们้功修行的话，我们就是不停在改变这个心态。 当我们有不正确的心态起来以后，我们看到马上就改变了。ส่วนข้อที่สามนะเป็นเรียกว่าสัมมาวาจาคือการพูดชอบนะพูดที่ถูกต้องนะคืออะไรนะ正语哎第三个就是正语พูดชอบคือเนี่ย ไม่พูดโกหกนะพูดปดพูดไม่จริงนะ 就不呃就不说谎话。嗯，แต่จริงยังเหลืออยู่สามอย่างนะต้อง ไม่พูดคำหยาบพูดคำหยาบพูดหยาบคายนะอ่าพูด就是หยาบคายคืออะไร ด่าพูดพูดไม่พูดแบบพูดด่าคนนั้นคนนี้อืม不去骂别人不说是非ใช่ไหมเวลาโกรธไหมใช่ไหมคำพูดก็หยาบคาย ก็ด่าเขา อืม当我们生气的时候我们就会去骂别人พูดส่อเสียดเขาจะส่อเสียดพูดแบบ อะไรอ่ะมันจริงใช่ไหมส่อเสียดแบบพูดแบบไม่ไม่ใช่พูด ไม่จริง พูด ให้เขาเจ็บใจพูดแบบพูดแย่ให้เขาเจ็บใจ不要说话不要刻薄 不要尖酸刻薄，嗯，让人家伤心。嗯，คือถ้าเราไม่ชอบคนนี้เราก็พูดทำนองให้เขารู้สึกเจ็บนะรู้สึกรู้สึกเป็นทุกข์เหมือนเรียกว่าต่อเสียดเขาอืม就是刻薄不喜欢那个人说话就对他很刻薄带刺嗯เช่นสมมตินะสมมติอาตมาดำ ขาพูดว่าแย่ไอ้ที่มนดำอะไรนั่นนี่นะคือต่อเสียดอืม就不哎不说不说话不带刺不伤害别人我们说尖酸刻薄吧嗯แต่อีกสิ่งหนึ่งนะที่มักจะลืมตัวได้ง่ายคือ พูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อพูดเปื่อยเปื่อยพูดไร้สาระอะไรไม่มีประโยชน์อะไร嗯，就还有一个就是不说，就是不胡说乱道，就是说我们 比如喜欢说笑的，就很容易忘记，什么事就就忘掉了，就是胡说。ระวังนะวงซอยทงพอพูดมากๆเนี่ยมันจะสนทนาธรรมมากๆบางทีก็แรกๆก็ดีหลังๆก็ไปเพอเจอไปอะไรก็ไม่รู้อ่า不要聊天不要太聊太多天刚开始说的时候可能还有一点点自信 再过一会的话，就钱都没有了，不知道到哪去了。นะดัง้นถ้าถ้าเรามีสติเนาะมันจะทำให้เรารู้เท่าทันคำพูดที่มันจะต่อไปในสี่ทางนั้นนะ้那如果我们有觉性的话，我们就会看到自己，哎，不会就不会说太多话。嗯，แล้วคำพูดเราก็จะเป็นคำพูดที่เป็นสัมมาวาจาคือเป็นคำพูดที่ชอบนะ 那我们所说出来的话都是好的，都是善的。ต่อไปเป็นเรื่องนะการทำการกระทำชอบ การกระทำคือสิ่งที่เราทำที่มันถูกต้องคืออะไร正业接下来就是正业ง่ายๆเลยก็คือไม่ผิดศีลอ就是不不犯错而已 不做过失，嗯，这个不犯戒。ศีลศีลห้าเนี่ยแหละ แต่ที่จริงมัน ถ้าลบข้อสัมมาวาจาออกมันก็เหลือศินสี่คือการกระทำทางกายการกระทำทางกายที่ถูกต้องเนี่ยแหละคือการที่ไม่ผิดศินศินสี่ข้อน่ะ其实在那个诶正诶就正语的里面它就有四条戒了嗯 นี่แหละคือทำไงเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ไม่ไปรักทรัพย์คนอื่น ไม่ไปผิดลูกผิดเมีย ผิดผัวคนอื่น แล้วก็ไม่ดื่มสุราเมะัยนะ我们不去伤害别人，不去伤害我们身边的人，我们的啊、妻儿啊、丈夫，我们的啊、爸妈，不去伤害我们身边的。嗯，你ถือว่า

啊，我们要去，就是我们所做的事情啊，比如说我们工作啊，我们去干活啊，所有的一切我们都要做正确的。อาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคืออะไรอาชีพที่อาจจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าขายสิ่งมึนเมาแล้วก็หรือขายอาวุธนะที่มันทำร้ายคนอื่นนะ我们要怎么样做呢 啊，我们不要去杀害，比如说我们的我们的工作，我们不不要去伤害别的生命，就不要去杀杀别的生命，不要去做不正当的生意。嗯，อาชีพพวกนี้นะเป็นสิ่งที่ถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติธรรมนะจริงๆก็ก็ควรละมันเสียอ่า那如果我们 哎，是真正用功修行，走在真正真正用功修行的路上，那么就不会去做这些事情。หรือถ้าใครยังละไม่ได้ก็ต้องค่อยๆลดนะบางทีก็ค่อยๆลดไปจนเลิกได้ในที่สุดจะดีที่สุดเลย那如果还有谁做不到的话，就慢慢的、慢慢的一点一点、慢慢的减少，啊，最后就把它全部่บ全部不做แต่บาทีถ้าพูดแบบนี้บางทีก็ ที่จริงไม่แต่อาชีพอื่น ถ้าจิตมันคิดไปเบียดเบียนคนอื่น ไปอยากได้ เช่นค้ากำไรมาก ๆ หรือว่าโกงเขามันก็ถือว่าเป็นอาชีพไม่ชอบเหมือนกันนะอ่า或者我们的心里面想要去哎去想要得到别人的东西哎还有想要那个就是说做生意呢还要去蒙骗别人ไ阿公กง คงคือคดโกงสายผิด反正就是不要去做一些有伤害别人的事情，就是说做生意啊，不要是为了赚钱，然后去偷偷偷蒙拐骗的、拐骗的。อันนี้อันนี้ก็รู้ว่าใช้ไม่ได้อยู่แล้วก็แบบบอกว่าใช้ได้ใช้ได้เอาไปขายโกงโกง就是骗别人不可以用了，还要骗人家可以用，让你来买我的东西。 ่าเราก็จะมั่งแกเลย อืมคือเนี่ยบางทีเราเองเราทำประกอบอาชีพแม้บางทีอาชีพเราอาจจะไม่ได้ไปไปทำร้ายคนอื่นโดยตรงแต่ถ้า แต่ถ้าเราวางใจผิดเช่นแบบ ถ้าเราแยกว่า อันนี้เรื่องงาน อันนี้เรื่องธรรมะบางที ทำงานบางทีเราก็ใช้แบบ อะไรล่ะ วิชามานเข้าใจไหมเข้าใจ างทีไม่ไม่คำนึงว่า แต่ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ แต่เพื่อให้มันได้เงินหรือให้มันสำเร็จ แต่บางทีอาจจะผิดศีลผิดธรรมไอ้แบบนี้ก็อาจจะไม่ไม่เป็นสัมมาอาชีพอืมอ实我们有时候呢，我们诶会这样在把把法跟我们的工作、人生的生活分开，就是说，哎，这个是我修行的时候，这个是我做活的时候，我们就有时候就放一些 哎，不该做的事情，不该做的买卖，我们还会去想要得到赚到更多的钱，还是会继续去做。หลอกเขาไม่เป็นไรหรอกเราขายของได้ก็เอาแล้วเนี่ยยังไม่ไม่เหมาะสมหลอกลวงเขาไม่เป็นไรหรอกเพื่อเราจะได้ขายของได้ไงเพื่อเราจะได้มีเงินมาใช้นะเพียงเบสเนี่ยไม่关系只要能够卖 做好生意，长到钱然后我们才有钱花就好了。อันนี้ไม่เหมาะสมใช่ไหมนี่ไม่เป็นสัมมาอาชีพอ่า这个就不是正业了เราอาจจะไม่ต้องเลิกอาชีพ แต่ให้เราเลิกพฤติกรรมตรงนี้ใช่ไหมเลิกการกระทำแบบเนี้ยที่หลอกลวงเขาก็ยังอาจจะทำอาชีพเดิมแต่หลอกลวงการหลอกลวงให้ลดลงอ่าเรา我们不用去想那我们只是让自己的 哎，我要去做这些事情就好了。พูดง่ายๆก็คือว่าให้เห็น คุณค่าของการรักษาธรรมรักษาศีลมากกว่าการได้มาซึ่งเงินทองอ่า所以就讲到的，我们要看到我们来哎修行，我们持戒的价值跟意义，比这个涨到涨回来的钱要更有更有意义跟价值。嗯。 เนี่ยถ้าเราแค่เออเราก็ประกอบไปที่โดยสุจริตนะมันก็จะส่งผลให้จิตใจของเรามันมันมีความสุขมีความแล้วก็ไม่คล้ายๆไม่คิดในทางแบบกลัวเขารู้กลัวเขามาทำร้ายเราใช่ไหมจิตใจเราก็จะปกติกว่าอ那如果我们有这样的想法的话，我们的心就会平常心，也不会去害怕别人来伤害我们。 เนี่ยเมื่อเรามีศีลเมื่อเราทำถูกต้องเราก็สบายใจ因为我们有戒有戒在我们做的事情都是正确都是对的那么我们的心也会很舒服很轻松เมื่อเราทำผิดเราก็ กลัวคนอื่นรู้ไม่สบายใจมันก็เป็นทุกข์那如果我们做错我们做错去蒙别人的话我们又害怕别人知道所以心就会有苦 ข้อที่หกคือสัมมาวายามะ คือความเพียรชอบ ความเพียรที่ถูกต้องคืออะไร就是要就是正正ร进要เอาง่ายๆคือเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศล就就不去做一些不好的事情只是我们说只是修做好的做善的ความเพียรคือความขยันนะขยัน ขยัน ขยันรู้สึกตัว เมื่อรู้สึกตัวแล้วมันก็ละอกุศลเมื่อรู้สึกตัวมันก็จะเดินกุศลอ่า我们只要精进用功就可以不去做哎不做一切不善的事情啊就只做的只是哎就是只是觉性啊都是好的嗯ข้อที่เจ็ดนี้ก็เรียกว่าสัมมาสติแต่ความระลึกชอบ อืม就是正 正觉性，啊，正正正啊，正念，正念，正正念，正念，嗯，สัมมาสติคืออะไร มีสติ เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรมนะอ่า什么是เอ่่看到看到身看到心看到法看到เอ่อเวทนา 还有看到寿，看到寿，看寿，真寿心法。เห็นน่ะที่เรามีสติเราจะเห็นทุกอย่างนี่แหละ我们有觉性就看到这一切看到身受心法แต่สิ่งสำคัญนะ เห็นแล้วนะถอนความพอใจและความไม่พอใจจากโลกออกเสียได้ เห็นแล้วถ้าไปยึดนี่ก็ไม่ใช่ว่ เป็นสัมมาสติ那么我们看到了怎么样做呢？看到了以后，我们在就要从这里面流，呃，离出来，走出来。嗯嗯。เมื่อสติจริงๆ เห็นแล้วมันจะถอน ถอนความพอใจ ความไม่พอใจ ในนี่แหละรูปเวทนา จิต ธรรมกายเวทนา 开始它啊，我们的心如果真正有了觉性以后，我们就可以看到身受心法，然后从这里面走出来，解脱出来。ก็อย่างที่เราสอนน่ะพอมีสติรู้แล้วก็จบนะไม่ไปยึดไม่ไปประคองนะ当我们有觉性，我们看到，我们知道了，我们就放下。 知道了就放下，就不会是绵杂之纠。ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี เราก็แค่รู้เฉยๆมันก็คือว่ารู้แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว啊，不管它是好还是不好，我们只是知道，知道不去执着它。ส่วนข้อสุดท้ายเรียกว่าสัมมาสมาธินะจิตจิตตั้งมั่นชอบนะสัมมาสมาธิ就是正 镇定啊，镇定啊น对，镇定啊。อ่าสัมมาสมาธินะ แต่ให้เข้าใจว่าสมาธิมันมีสองลักษณะนะ我们要知道，哎，定力有两种。สมาธิอย่างหนึ่งมันมันสงบเฉยๆนะอ่า定力有一种它只是安静宁静而已แต่สมาธิ ที่เป็นสมาสมาธิคือ ทำให้จิตตั้งมั่นอ่า那三三摩地它就让我们心有正定力จิตตั้งมั่น มั่นคง ไม่หวั่นไหวคล้ายๆเหมือนต้นไม้ ที่ต้นใหญ่ ก็จะมั่นคงลมพัดก็จะไม่หวั่นไหวง่ายๆ นะอ่า有正定力心它就很稳固很坚固它就不会容易就是摇动ลมที่พัดกระทบจิตใจของเราคืออะไร เขาดินทา เขาสรรเสริญเราก็หวั่นไหวไปกับ คำพูดของเขานะอ่า人家来，人家来诽谤我，人家就是在说我们的坏话，我们不会被他带走。嗯，เราเจอความทุกข์เราก็ไหวไหวไปกับทุกข์เราเจอสุขเราก็ไหวไปกับสุขไง那如果哎没经历的话，我们遇到好的、开心的，我们就跟着他走了。 我们遇到苦的，我们也被他带走了，心就有了浮动。แต่ถ้าจิต มั่นคงไม่วันไหวเนี่ยก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ ที่มั่นคงไม่ไม่ไหวไปตามแรงลม那如果我们的心有正定力，它就呃就会像那个树大树一样，不会呃随风而吹动。เนี่ยจิตที่มีสมาธิ มันจะเป็นแบบนี้นะ 那如果我们的心有正定力的话，它就是这个样子。แต่ตอนนี้การทำสมาธิมันมีสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งคือเข้าฌานนะเข้าฌานให้จิตมันมีสภาวะของฌานแต่ละขั้นแต่ละขั้นขึ้นไปอ่า那哎定力它有两种还有一种它就是哎禅定嗯它就一禅二禅有进入一禅二禅的禅定嗯 แต่ก็มีสมาธิอีกลักษณะหนึ่งที่ เรียกว่าเป็นสมาธิตั้งมั่น ทีละขณะ ขณะ ขณะ เรียกว่าคานิกะสมาธิอ่า还有另外一种哎哎定力正定力就是当下的定力哎现在的定力就刹那定刹那定เนี่ยสมาธิแบบนี้อาจจะง่ายอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ที่ ทำงานด้วยหรือว่าเป็นคารวาสเลยอ่า这个改善那定他非常的简单，他很适合在家人或者让做事情工作的人。ไอ้ที่เรารู้สึกตัวทีละขณะทีละขณะมันก็เป็นทั้งความรู้สึกตัวเป็นทั้งสติแล้วก็เป็นสมาธิทีละขณะตัวนี้ด้วยนะอ่า我们的觉知就是刹那定，它每一个觉知每一个觉知都有定力。嗯。ถ้าเราสะสมเนี่ย ความรู้ ความรู้สึกตัวหรือสมาธิทีละขณะแบบนี้จิตเราก็ตั้งมั่นขึ้นได้เรื่อยๆ เหมือนกัน那如果我们能够呃保持就是每个每每个当下每个当下都有觉知的话，这累积起来的它就是正定力。那ให้เราสะสมตรงนี้เยอะๆนะ啊，我们要在这里的不停的累积积累这个哎觉知。เราไม่ต้องกังวลว่าเอาแล้วสมาธิแบบ ที่เป็นต้องเข้าเข้าฌาน แบบนั้นมันจำเป็นไหมนะ我们不要去嗯去呃不要去想所以我们要不要修这个禅定啊เมื่อมันสะสมสมาธิ ทีละขณะไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวเมื่อมันมันจะเป็นเช่นตอนที่จะได้มรรคผลนะได้มรรคได้ผลเนะี่ยมันก็มันก็จะเข้าสมาธิ แบบเข้าฌานของมันเอง 啊，我们只要诶刹那刹那的累积这个诶刹那的定力，就一个一个的觉知，时间到了，因缘具足了，它自然正力，这个正定力它自然就诶形成了。คือสมาธิตอนนั้นมันเหมือน เหมือนเราตัดหญ้าจับให้มั่นแล้วก็ปัญญาก็ตัดสมาธิคือตัวจับให้มั่น ส่วนปัญญาตัดนะตัดรากของความไม่รู้นะ 嗯，就像我们在割草一样，这个镇定力他拔住这个草，然后把智慧他就把这个草给割掉，就是去诶诶、就是诶、它他可以去掉我们的无名啊。อ่านะก็วันนี้เห็นว่าเป็นวันสำคัญที่พระเจ้าท่านแสดงทำครั้งแรก เนี่ย เรื่องเรื่อง อริยสัจสี่นะ โดยเฉพาะมรรคมีองค์แปดที่เราต้องนำไปปฏิบัตินะ今天是很重要的一天啊，我们讲的这个哎四念处跟八正道来哎我们引导我们เนี่ยเราก็อธิบายให้เห็นว่า เนี่ยมรรคแปดประการเนี่ยที่จริงก็คือ มีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่แหละ นะอืม其实这里面它就是有界定会 หรือก็จะบอกว่า การกระทำที่ถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจนะค就是我们的良心举止要哎要有正确的哎正确要对的就是我们的身啊我们的心身口意三业嗯แต่จริงมรรคมันไม่ใช่เหมือนแยกแบบนี้นะมันแบบรวมรวมกัน 其实那个八正道它不是分开的，它是在一起的。ไม่ใช่แต่ละข้อก็อยู่ของใครของมันแต่มันเหมือนรวมกันนะรวมกันมีพลังนะอืม八正道它是一起的，它是一体的。อ่าเนาะที่ถ้าเราปฏิบัติถูกนะมันก็จะถูกไปทั้งหมดนั่นแหละนะ那如果我们方呃修行方法正确的话，所有一切都是对的，就是对的。 นาะก็ให้ตั้งใจปฏิบัติกันให้หลวงตาจะถามว่าโยมกง